Əşi, bir sual da indi həmin məsələnin başqa bir tərəfi də var. Məsələn, qardaşdır, bir məsələdə mənim bir rəyi var, bir şey demirsin, məsələn, alimlər götürər. Bir alim var, məsələn, sələf alimi deyir ki, filan məsələdə filan rəyifədir, hansı məsələn bizim ölkədə məşhur oldu, məsələn, Quranın, məsələn, bir qövmdə Quran varsa, məsələn, alim deyir ki, hüccət saat oldu, məsələn, namaz qurmayanın hüküm məsələsidir. Bu da insan da deyir ki, filan məsəl, filan alimin rəyi var, mən onu götürürəm. Hansı filan məşhur rəyi var? Bunların ikisinin arasında orta yol nədir məsələn? Biri götürmür alimə, o qardaşı mən bir dənə alimin rəyini götürürəm. Yox, ümumiyyətlə, bu məsələlər ki var, bu məsələlər el məhlinə qayıdan məsələdir. Yəni, məsələn, sən nə ilə məşğulsan? Tutaq ki, ticarət edirsən. Bütün günü bazardasan. Amma sənin qonşuluğunda, məhləmdə iki elm tələbəsi var. Hansı ki, onlar alimlərin yanında tutaq ki, 10 il oxuyublar. Alimlərin dizinin altındadır. Sən hansı ki, öz ailən üçün, özün üçün çalışanda o Allah üçün çalışır. O mənada ki, öz həyatını Allaha nəzir edir. Öz həyatını Allahın dinində sərf edir. Hər şeyini, ailəsini atıb bura, gelib elm dalınca və 10 il, 15 il alimlərin dizi altında elm alır və kəlir. Və təbii ki, sən bu məsələləri onlardan soruşursan. Belə deyil ki, <coughs> mən eşitdim, bu məsələdə bir alimin bir rəyi var, bu məsələdə bu alimin başqa rəyi var, hə, istədiyim rəyi seçim. Bu artıq o deməkdir ki, sən nəsvə görə hərəkət edirsən. Və deyəndə ki, məsələn, nə üçün buraya desən? Deyir, mənə belə gəlir, mənə belə xoşdur. Məsələn, insandır, təbiətcə biraz şiddətlidir. Hə? Deyir, qardaş, mənim xislətimə bu yaxındır. Doddən ki, sən nəfsivə işləyirsən. Aydındır, məsələlər belə deyil, əxi. Ki, mən nəyi istəyirəm, onu seçirəm. Məsələlər belə deyil. Hətta mən məsələləri çox dərinləşdirmirəm. Həmən çox dərinləşdirsən, başqa şeylər çıxacaq. Hətta sırf usuli fiqh elminə qalsa, alimlərin rəyləri arasında seçim eləmək üçün elm əldə olmalısan. E, yəni, belə deyil ki, mən alimlərin rəyi arasından istədiyimi seçirəm. Yox. Ona görə hətta bəzi alimlər, bəzi usul alimləri, alimləri təbəqələrə böləndə, məsələn, deyiblər ki, müctehidlər iki növ və bəzilə deyiblər üç növ. Mutlaq müctehid, müqayyət müctehid və bir də e, bir məsələdə müctəhid, bir var məzhəbdə, bir də var mütləq. Və iki növlədisi mütləq və müqayyət. Və sonra bəzi usulçular olub ki, hətta müctəhidlərdən aşağı təbəqədə olan alimləri böləndə deyiblər ki, o alimlər də 4-5 təbəqədədir. Və xulasə deyiblər ki, məsələn, filan təbəqədə olan alimlər, o təbəqədə olan alimlərdir ki, özündən yuxarıda olan alimlərin rəyləri arasında seçim etmək səlahiyyətinə malikdir. Yəni seçim eləyə bilər. Yəni hətta alimlərin rəyləri arasında seçim edə özü elm əhli olmalıdır. Çünki, bax axı, çünki elm əhli alimlərin rəyləri arasında seçim edəndə nəyəsə dayanıb edir. O seçimdə içtihad edir. Yaxşı, sənin heç nədən İslam elmindən xəbərin yox, usuldan, qaydadan bilgin yox, Sən bəs bu rəylər arasında seçim eləyəndə nəyə əsaslanırsan? Yəni, sual budur. Hədicə heç nəyə? Nəfsinə. Belə şey mi olar? Ona görə bütün bu məsələlər dəxli yoxdur. İstəyirik o məsələlərdə icma var, ixtilaf var. Belə götürəndə elə bir fikir məsələ yoxdur ki, orada ixtilaf olmasın, hətta cürsi. Onda o deməkdir ki, sən oturacaqsan, istəyən, istədiyin İstəyən, istəyən, istədiyi rəyi seçəcək. Belə deyil. Bütün məsələlər elm əhlinə qalır. Ona görə Şeyx İbn Useymin rahiməhullah, baxmaq ki, özü İbn Useymin namazı tərk iləni kafir görür. Və gör nə deyir? Fatavasında var. Deyir ki, əgər bir bəldədə, bir ölkədə olan elm əhli namaz qılmayanı kafir görmürsə, Məsələn, Saudiya əhli və Hicaz alimləri əksəriyyəti namaz qılmayanı kafir görür. Tutaq ki, İordaniyada olan elm əhli, elm tələbələri, tutaq ki, xüsusən orada hansılar ki, Şeyx Albaninin tələbələridir, öz şeyxlərinə iqtida edərək və burayda olaraq namaz qılmayanı kafir görmürlər. Və e, Şeyx İbn Hüseymin deyir ki, sən, məsələn, namazı tərk edəni kafir görən, elə bir ölkədəsən ki, orada olan el məhliyi namaz qılmayanı kafir görmür. Sənin deyir, bu rəyi izhar eləməyin xətadır ki, namaz qılmayan kafirdir. Niyə? Çünki ortaya ixtilaf düşəcək. Fikir versən ixtilafın ədəbi, baxmaq ki, şeyx özü bu rəydədir. Amma söhbət gedir ki, orada olan elm əhlinə müxalifətçilik olmasın deyənə. Bunu kim deyir? Elə namazı tərk edəni, kafir görən İbn Hüseymin. Ona görə e, yəni məsələ sadə deyil. Yəni, elm əmanətdir. Ona görə Şeyx Albani rahmanullah da ümumiyyətlə bu məsələlər barəsində danışanda həmişə deyərdi ki, yəni biz bu gənclərin şəxsiyyəti barəsində pis səndə deyil. Bizim pis zənnimiz onların anlayışları, fəhimləri və elmləri barəsindədir. Çünki problem onların şəxsiyyətində olmaya bilər. Amma problem onların anlayışlarında və elmlərindədir. Yəni, bu düzgün anlayış deyil. Və bu anlayış dəlildir ki, o insan elmdən yoxsundur. Və salam.